Ah ben, moi, je respecte le, choix des électeurs, le choix est souverain. Je regrette juste que les électeurs n'aient pas fait le choix du renouveau démocratique. Boskatzalen autua errespetatzen dut, damu zauta ez dituztela berrikuntza eta koherentzia hautatu. Je pense que nous, on a, on a la différence de notre adversaire, on avait un projet cohérent, novateur. Zer faltatu zautan, behar bada ez nintzala aski ezagutua, baina nene konkurenteak ez bezala, guk baginuen proiektu berritzaile bat, hatxa emana eginakon boska ere muari. Jendia konservatismo hautatu du, errespetatzen dut. C'est une déception, c'est normal quand on donne tout ce qu'on a, qu'on se met à cœur perdu, dans, si j'ose dire, dans la campagne. Bien sûr qu'on a une déception. Je ne suis pas mort, hein, je reviendrai. Je ne parlerai pas de la méthode qu'a fait euh, M. Lassalle pour mobiliser les électeurs. Moi, j'ai respecté la loi. Ez dut aipatuko Jean Lassalen joka moldea, boskaltzalen biltzeko. Nik legia respetatu dut, kampaina hortziralea atxen gelditu dut, berak segitu du, horrekote du 2000 bozen diferentzia hori egin, ez dakit, baina legia errespetatu izaiteko egina da. 2000 électeurs qu'il a eu, je ne sais pas. Moi, je sais que je suis cohérent et la loi s'est fait pour la respecter dans 5 ans, euh, j'essaierai de... Bosturtzeren burian, berriz presentatzen atentsatuko naiz. On verra dans 5 ans euh, ce qu'il en est.